Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա ապրիլի 26-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր մեր եթերում ձեզ հետաքրքրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք նաև հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ, սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Երեխաները գրում են Աստծուն։ 6-ից 10 տարեկան երեխաներին հարցրել են, թե ինչ կցանկանային նրանք հարցնել Աստծոց եւ թե ինչ կցանկանային պատմել նրան։ Նրանց պատասխանները անհավանական խորը, ուրախ, տպավորիչ ու կենթանի են։ Երեխաները հասկանում են, որ ոչ թե ծնողներին կամ ուսուցիչներին են դիմում, այլ այլ ամենակարող մեկին, ով ամեն ինչ հասկանում է։ Նրանք խոսում են ամենայն անկեղծությամբ ու վստահությամբ։ Պատասխանները հավաքել ու տեղ են գտել Միխայել Դիմովի երեխաները գրում են Աստծո 20 գրքում։ Այս գիրքը ժամանակային սահմաններ չունի, որովհետև առաջին հերթին այն մարդկային հոգուն է ուղված։ Ահա թե ինչ են գրում երեխաները Աստծուն։ Ներկայացնում ենք պատարիկներ. Ինչպես են ապրում երկնքում։ Դու ամեն ինչ ունես, միգուցե ինչ որ բանի կարիք ունես։ Ես քեզ իհարկե սիրում եմ, սակայն մայրիկին ու հայրիկին ավելի շատ ոչինչ Կարելի է ես չմահանամ, հա? Երբ մայրիկը համեղ բան է առնում, դու ես նրան հուշում։ Ամեն ինչ Աստծո կամքով է, եւ ամառը, եւ մայրիկի սիվանդությունը, եւ պատերազմը։ Քանի տարեկան ես Աստված։ Իսկ երբ երկրի վրա գրակում են, դու ինչ է, չես լսում։ Միգուցե ես կարող եմ ինչ որ բանով օգնել քեզ։ Ինչպես ապրեմ, որ բոլորը երջանիկ լինեն աշխարում։ Ինչի համար ենք մենք ծերանում։ Եթե ինչ որ բան ցավում է նշանակում է բարկանում ես ինձ վրա։ Խնդրում եմ ծնողներիս իմաստություն տուր, թե չէ նրանք ինձ ընդհանրապես չեն հասկանում։ Ինձ կախարդական փայտիկ տուր ու ես քեզ հանգիստ կթողնեմ։ Թող աշխարհում ոչ ոք երբեք լաշ չլինի։ Ես կցանկանայի շատ անարցունգոտ օրեր։ Այնպես արա, որ մարդիկ խաղաղ ու երջանիկ մահանան։ Թող մարդիկ չսպանեն մյուս մարդկանց։ Թող որ բոլոր մարդիկ երջանիկ լինեն, այսպես նրանք չարչեն։ Աստված թող մայրիկիս, մայրիկս անմահ լինի։ Ես ոտանավոր եմ գրել, ամաչում եմ, ես այն ոչ ոքի ցույց չեմ տվել, բայց, բայց քեզ ցույց կտամ, ահա այն։ Մեծահասակները լաց են լինում արցունքներով, մեծահասակները լաց են լինում աչքերով, փոքրերը լաց են լինում սրտով, փոքրերը լաց են լինում կյանքով, բայց եթե մեծահասակը լաց է լինում փոքրի պես, նշանակում է նա լաց է լինում իսկապես։ Ապրիլյան պատերազմը եկավ եւս մեկ անգամ հավաստելու այն օրինաչափությունը, որ բոլոր պատերազմներում առաջին հերթին դժում են երեխաները։ Տարիքային ամեն մի խմբի համար պատերազմը մի ձևով է բեկվելու։ Պատերազմի ամեն մի օրը, շաբաթը եւ ամիսը նրանց մտեցնելու է զինվոր դառնալուն։ Սիրելի ռադիոընկերներ, օրվա մեր հյուրն է Ստեփանակերտի համար 5 մանկապարտեզի տնորեն Սուսաննա Ավշարյանը։ Նրա հետ ունեցած զրույցը կներկայացնենք երաշտական դաթարից հետո։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք մեր հյուրին։ Օրվա մեր հյուրն է Ստեփանակերտի համար 5 մանկապարտեզի տնորեն Սուսաննա Ավշարյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Ավշարյան, ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ ամենից առաջ ուզում ենք տեղեկանալ ինչպես եք։ Բարև ձեզ, Փարք Աստծո, ողջ շնորհակալ ենք այս պահի դրությամբ մեր երկրի, այսպես ասենք, պայմանական խաղաղությունը, որը այնքան ցանկալի է, այնքան բաղձալի է, ինչ որ չափով պահպանվում է։ Երեխաների աշխույժ դեմքերը շատ բաների մասին են խոսում։ Կարող ենք ասել, որ մանկապարտեզը իր սովորական առօրյային է անցել։ Անկասկած, կասեմ ավելին, ոչ մի օր մանկապարտեզը չի դադարել աշխատելուց։ Ամեն օր մենք ունեինք բալիկներ, ճիշտ է, թվով քիչ, բայց մանկապարտեզը գործում էր սովորական իր ռեժիմով։ Այդ օրերին նույնիսկ ավելի շատ հնարավորություն ունեինք երեխաների հետ հայրենասերական թեմայով զրույցներ կազմակերպել, երգ ու բանաստեղծություն սովորեցնել եւ միաժամանակ տարբեր նախաձեռնություններ։ Նրանց աշխատանքներում, ձեռքի աշխատանքներում դարձյալ արտացոլված էր խաղաղության թեման, նրանք փորձում էին ամեն մեկը պատմել, որտեղ է իրենց հայրիկը, իրենց պապիկը եւ նրանց միամիտ բայց այո այդ հարցերը մեզ ստիպում էին մեկ անգամ եւս ապրել, արարել այս հողի վրա։ Իհարկե Թշնամու սանձազերծած ագրեսիան խրովեց նաև երեխաների հոգին, որքան էլ ջանանք անհնար է նրանց լիովին հերո պահել մեծերին համակած լարվածությունից։ Այս օրերին ինչ եք ասել ձեր սանիկներին, դասիրակցուհիների հետ ինչպես եք կազմակերպել ձեր աշխատանքը, որ երեխաները չընկճվեն։ Ասեմ, որ կոլեկտիվի հետ հենց առաջին օրվանից նախաձեռնություններ ենք իրականացրել։ Հենց առաջի օրերին Դարձյալ զինվորական հոսպիտալի խնդրանքով արյուներ անհրաժեշտ եւ աշխատակիցներից ոմանք, ում իհարկե խումբը համապատասխանում էր, դոնորական արյուն են հանձնել։ Հետո աղջիկների հետ միասին որոշեցինք վիրավոր տղաների համար քաղցրավենիկ, որոշակի սնդամթերք հավաքել եւ տանել Դարձյալ բաժաներ տղաներին, որովհետեւ երբեմն նրանց բերում էին անմիջապես մար մարտի դաշտից եւ նրանք ամբողջ օրը, եթե ոչ ավելին, քաղցած էին։ Հետո մենք որոշեցինք, որ արդեն փախստականները, առաջին փախստականները, որոնց տեղավորել էին հյուրանոցներում, Երևան հյուրանոցում, Նաիրի հյուրանոցում եւ իհարկե մասնավոր տներում կային հյուրանոցներ, նրանց եւս աջակցություն էր պետք եւ բարոյական եւ նյութական։ Իհարկե դա սննդի տեսքով էր, դա հագուստի տեսքով էր, նույնիսկ դեղորայքի տեսքով էր։ Մենք այս գործում եւս ինչ որ չափով մեր ներդրումը ունեցանք, բայց այդ ամենը իհարկե առանց երեխաների մասնակցության երեխաներին բացատրում էինք, որ միգուցե մի քիչ ամբարոյական թվա, բայց մենք բացատրում էինք, որ մենք ունենք ճշնամի։ Այո։ Եվ այդ ճշնամին թուրքն է։ Եվ նրանց խաղերում անմիջապես հենց առաջին երկրորդ օրերին հայտնվեցին ճշնամիներ, թուրքեր։ Եվ նրանք իրենց սովորական խաղերը արդեն մեկ այլ իմաստ ստացավ նրանք սկսեցին կռվի խաղալ եւ շատ քաջ տեղյակ էին զենքի տեսակներին ես նույնիսկ զարմանում եի այդ կարճ ժամանակահատվածում ինչպես նրանք յուրացրին այդ բոլոր զինատեսակների անունները եւ մի որոշ ժամանակ անց մենք դաստիարակների հետ միասին մտածեցինք որ վատ չեր լինի այց կազմակերպել այս անգամ արդեն երեխաների հետ զինվորական հոսպիտալ։ Պատրաստեցինք մի փոքրիկ գրական երաժշտական, այսպես ասենք, սցենարով գնացինք զինվորական հոսպիտալ։ Ես չեմ կարող մոռանալ այդ տղաների աչքերը, թե ինչպես են այն որոնք վերջին 10 օրվա ընթացքում երևի չէին ճպտացել։ Նրանք տեսնելով փոքրիկներին, իսկ երեխաներին մենք հացրել էինք զինվորական հագուստ, նրանցից ոմանք գնդապետներ էին, ոմանք գեներալներ էին, շարքայիններ էին, էին տարբեր-տարբեր ծնողները մեզ օգնեցին Փարք Աստծո ես շնորհակալ եմ նաև ծնողներից հատկապես այն ծնողներից որ այդ դժվարին օրերին մեզ հետ էին եւ չէին խուսափում երեխաները մանկապարտեզ բերելուց որտեվ գիտեք սա էլ բարոյական նշանակություն ունի երբ սահմանին կաղնած երիտասարդը զինվորը հասկանում է, որ քաղաքում Ստեփանակերտում առավել եւս մայրաքաղաքում հա։ կյանքը բնականոն հունով է ընթանում եւ բոլորը միանշանակ, միանշանակ։ Եվ երեխաների այս այցելությունը մեծ խանդավառություն բերեց ոչ միայն զինվորներին, ասեն որ ամբողջ բուժ սպասարկող անձնակազմին, բոլորը իրոք այդ լարված օրերից կարծես թե մի քանի րոպե լիցքաթափվեցին, կտրվեցին ամեն ինչից, նրանց դեմքին ժպիտ երևաց եւ նրանք երախտիքի խոսքեր ասեցին հիշեցին եւ բալիկներին եւ դաստիարակներին։ Տիկին Ավշարյան, դուք զինվորականի կին եք եւ տարիները անշուշտ ձևավորել են ձեր հուշերում հստակ գործելակերպ որպես հայուհի, որպես մայր, կին, հիմա էլ որպես մանկապարտեզի վարիչ։ Առաջնայինը ձեր աշխատանքում ո՞րն եք համարում այս դժվարին ժամանակներում։ Սառնասրտությունը։ Այսօր ես կասեի, որ Այն տարիներին, երբ իմ երեխաները փոքր էին, դարձյալ ես չէի կոտրում, ես ուժեղ կամքի տեր մարդ եմ ընդհանրապես։ Կարողանում էի ստեղծել այնպիսի մտնոլորտ, այնպիսի իրավիճակ, որ เป զի խոճապ չառաջանա։ Այսօր Առավել եւս, երբ ես ոչ միայն մանկապարտեզի տնօրեն եմ, այլ նաև կանանց խորհրդի նախագահ եմ եւ բազում կանայք, բազում երիտասարդ մայրեր երևի ուշի ուշով հետևում են իմ վարկագծին, իմ նման կանանց վարկագծին, առավել եւս մենք պարտավորված ենք լինել զգոն սթափված եւ սառնասրտորեն վերաբերվել ցանկացած իրավիճակի ու հարցի։ Շնորհակալություն Տիկին Ավշարյան, մեծից մինչև մանուկ մեր զինվորի կողքին եք եւ ձեր սանիկներն էլ ապագայում համոզված են կլնեն քաջ ու անվեհեր արցախցիներ։ Անկասկած, նրանք այսօր իրենց ամեն մի արարքով, իրենց խաղով, իրենց հարցադրումներով արդեն վկայում են, որ ես հոսպիտալում էլ ասեցի տղաներին, ասեցի համոզված եղեք, արժանի սերունդ է մեծանում։ Այս փոքրիկները ձեր կատարած գործի շարունակողն են լինելու։ Շնորհակալություն։ Thank you. ապրեք։ Ինչպե՞ս եք երեխաներ։ Լավ։ Ով կարող է արտասանել։ Անունդ ի՞նչ է։ Գոր։ Դե արտասանիր, ի՞նչ ես արտասանում։ Հաղթանակած, հերոսացած, հայոց երկիրը զոր բանակ, քո մարտական ջավառած, բարի որպես парքի պսակ։ Ապրես դու։ Էլով։ Տիգրան։ Դե արտասանիր։ Սիրենք այս հողը, պահենք պահպանենք, եթե հայազգի զավակներն ենք մենք, գլխանարենք նրանց դեմ խորին, ովքեր գլուխ չեն խոնար, չեն, գլխանարենք լրու ոտնկայս ապրես արտասանի լիզա նկարեցի մի մեծ արև կապուտեր ջիր կանաշ տերև մի աղավնի ջերմակ ջերմակ մի քարետու մի կանաշ բակ հետո քույիկ մի լամայիկ մի լավայիկ ինձ վերջում է մի քաշ զիվոր որ պաշտպանի այդ ամենագիշեր ու զոր ապրես դու Thank you. ունեմ, լավ ծավալեմ, հայրենիքը ձեզ պաշտպանեմ, մաչի սարը ես գրավեմ, Հայաստանին ուրախացնեմ, առանց գետը մենեմ դարձնեմ, մեր հողերը ամբողջացնեմ, շուտ վեցարեմ, ժիվով դառնամ։ прошлом и бед. Как и предки во все времена, защищайте ее до победы. А престол. կորուցրու դժմենի սաշկա կորուցրու ասվածս հազար ծող մաշինի դուրնա տարծունա տարտնա հացը բոլինի կռև չինի ցավ չծակ այմ թարզաբլոտը գարա բաղը ծեզամանատ ապրես դու Աղջիկն եմ, իմ բացիր, դու վեր, ինձ հետ միացիր, մեր սախմանինով ձերք տա, կկրակեն տա-տա-տա։ Ապրես դու, <laughs> ապրեք երեխաներ։ հիշեցնենք մեր հյուրներ Ստեփանակերտի համար 5 մանկապարտեզի տնորեն Սուսաննա Ավշարյանը։ Մանկության մոլորակն է եթերում։ Սիրելի մայրիկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու։ Շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը, ինչպես եւ երբ փոքրիկին սովորեցնել ինքնուրույն քնել։ Երեկո է փոքրիկի քնելու ժամը։ Ժամանակն է սկսել մշտական երեկոյան ծեսը։ Քնելուն նախապատրաստվել է լվանալ ատամները, լողանալ եւ պարկել քնելու։ Շատ քիչ երեխաներ կգտնվեն, որոնց դուր է գալիս քնելուն նախապատրաստվելու գործընթացը։ Առավել քիչ երեխաներ կան, որոնք առանց մայրիկի կարողանում են հանգիստ քնել։ Ամեն երեխա անկրկնելի է իր բնավորությամբ ու խառնվածքով։ Ոմանք հանգիստ են ու ծննդյան օրվանից էլ առանց մայրիկի հանգիստ քնում են։ Ոմանք էլ շատ դժվար են քնում։ Քնելիս էլ մայրիկի ներկայությունը մեկնարկանը պարտադիր է։ Դժվար քնելու պատճառը երեխայի նյարդային համակարգի անկատարությունն է։ Օրվա ընթացքում երեխան վազում է, խաղում, թռվռում եւ այնքան ինֆորմացիա է կուտակում, նյարդային համակարգը գերծանրաբեռնվում է, ինչի պատճառով երեխան երեկոյան չի կարողանում ինքնուրույն հանգստանալ եւ քնել։ Ի վերջո, ինչպես երեխային սովորեցնել ինքնուրույն քնել։ Այս գործում շատ կարևոր է երեխայի տարիքը։ Կրծքով կերակրվող երեխաները մայրիկի ջերմությունը զգալու, նաեւ իրենց պաշտպանված զգալու կարիք ունեն։ Ոստի նրանք սիրում են քնել մայրական կրծքին մոտ եւ ընդհանրապես մայրիկի մոտ։ Ծնողները չպետք է պնդեն, որ կրծքով կերակրվող երեխաները ինքնուրույն քնեն։ Այս տարիքի երեխային ինչ որ բան բացատրելը շատ բարդ է։ Պետք է զինվել համբերությամբ ու սպասել, մինչև երեխան կմեծանա։ Արդեն 2-ից 3 տարեկան երեխային պետք է աստիճանաբար սովորեցնել ինքնուրույն քնելուն։ Կարելի է մշակել գործողությունների որոշակի հերթականություն, որ เป զի երեխան հասկանա, որ օրն ավարտվել է եւ արդեն քնելու ժամն է։ Այսպես օրվա ավարտին խորհուրդ է տրվում երեխային ներգրավել հանգիստ խաղերում, ինչպես կարելի է խաղալ երեկոյան քնից առաջ, կարդալ փոքրիկի սիրելի հեքիաթները, հերթով փոքրիկի սիրելի խաղալիքներին պարկեցնել քնելու, նկարել միասին, փոքրիկի ավտոմեքենաները կայանել ավտոտնակում, հավաքել խաղալիքները, ինչ խաղեր ցանկալի չէ խաղալ քնից առաջ, շարժուն խաղեր խաղալ, կարդալ նոր գրքեր, խաղալ նոր խաղալիքներով Կարելի է երեխային որոշ ժամանակ սենյակում մենակ թողնել, որ ինքնուրույն խաղա, սակայն ուշադիր եղեք, որ շատ չլացի եւ նաեւ խաղով չտարվի։ Բոլոր տրադիցիոն գործողություններից հետո փոքրիկին պարկեցրեք քնելու։ Գրկեք նրան, շոյեք գլուխը, կարող եք նաեւ մեջքը թեթևակի մերսել։ Ասացեք նրան, թե ինչ լավ բալիկ է նա, թե որքան եք սիրում նրան, հետո ասացեք, որ օրվա ընթացքում թաթիկներն ու ոդիկները հոգնել են, ուզում են հանգստանալ, ապա ասացեք նրան, որ նա արդեն մեծ է եւ պետք է ինքնուրույն ունի, ինչպես բոլոր մեծերը։ Նշեք, որ դուք իր կողքին եք, որ վախենալու առիթ չկա, պարզապես կողքի սենյակում գործ եք անում։ Սկզբնական շրջանում կարող եք նաև սենյակի դուռը բաց թողնել, քանի որ շատ երեխաներ վախենում են, երբ դուռը փակ է լինում։ Ուշադիր եղեք, որ կանչելու դեպքում երեխայի մոտ գնաք։ Կանչելու դեպքում սենյակ մտեք, հանգստացրեք փոքրիկին, համբուրեք նրան եւ ելի մենակ թողեք։ Սկզնական շրջանում ստիպված կլնեք մի քանի անգամ սենյակ մտնել, մինչև նա կքնի, սակայն աստիճանաբար բնականաբար կսովորի ինքնուրույն քնելուն։ Ծնողները պետք է համբերատար եւ լավատես լինեն, քանի որ ծնողի տրամադրությունը փոխանցվում է երեխային։ Եթե օրվա ընթացքում երեխան ժամանակի զգալի մասն անցկացնում է մայրիկի հետ, երեկոյան նրան կարող է հայրիկը կամ տատիկը պարգեցնել քնելու։ Սովորաբար երեխաները հայրիկի հետ իրենց այլ կերպ են պահում, կամակորություն չեն անում եւ լսում են։ Մինչդեռ մայրիկի դեպքում կարող են փորձել արցունքներով կամ կամակորություններով ազդել որոշման վրա։ Ոստի ավելի հեշտ կլինի, եթե հայրիկը երեխային պարկեցնի քնելուն։ Երբեմն երեխան ծնողների հետ շփման պակաս է ունենում։ Բաց լրացնելու համար կարելի է երեկոյան հաճելի մթնոլորտ ստեղծել։ Հայրիկն ու մայրիկը միասին կարող են խաղալ երեխայի հետ, գրկել ու սիրել նրան, հեքիաթ պատմել, օրորոցային երգել։ Իսկ քնելու ժամին երեխային պարկեցնելուց հետո համբուրեք ու դուրս եկեք հավելելով։ Օրինակ, դե հիմա մենակ քնի, մայրիկը գնա իր գործերին, որ վաղն էլ քեզ համար երգեմ։ Հաճելի պահը կրկնելու հերանեկարը կստիպի փոքրիկին ինքնուրույն քնել։ Մեկ այլ տարբերակ էր երեխային տալ իր սիրելի փափուկ խաղալիքը, որ միասին միմյանց գրկած քնեն։ Այսպես երեխան իրեն ավելի հանգիստ կզգա ու ավելի հեշտ կքնի։ Ինքնուրույն քնելուն կնպաստի նաև ճիշտ օրակարգը։ Երեխան պետք է հստակ քնի ժամ ունենա։ Եթե նման ժամ չկա, աստիճանաբար սովորեցրեք, որ ամեն օր նույն ժամին պարկի քնելու։ Մի մոռացեք նրա ամենօրյա զբոսանքները մաքուրոտում, դա եւս նպաստում է հանգիստ քնին։ Ինքնուրույն քներ սովորած երեխաները արագ են ննջում 5-ից 10 րոպեի ընթացքում։ Պետք է նաև հիշել, որ ամեն երեխա յուրօրինակ է, ուստի անհատական մոտեցում է հարկավոր։ Ծնողը, ով ամենալավն է ճանաչում իր փոքրիկին, ավելի լավ կիմանա, թե որ բարագայում ինչպես վարվել։ Բժիշկները ողջել են երեխաների կարճատեսության գլխավոր պատճառը։ Երեխաների մոտ կարճատեսության խնդիրը պայմանավորված է ոչ այնքան համակարգչի ու հեռուստացույցի արժև անցկացված ժամանակով, որքան ցերեկային լույսի պակասով։ Դրա համար էլ կարճատեսության զարգացումը կանխելու համար երեխաներին անհրաժեշտ է օրական առնվազն 2 ժամ փողոցում անցկացնել։ Չնայած համակարգիչներն ու հեռուստացույցների էկրանները նպաստում են նրան, որ երեխաները սկսեն ավելի շատ ժամանակ անցկացնել շենքերում, հետազոտություններն ապացուցում են, որ ինքնին դրանք կարճատեսության անմիջական պատճառ չեն։ Իրենց հետազոտության մեջ ավստրալիացի գիտնականները չափել են աչքերի զարգացումը երեխաների մոտ, նրանց տալով լույսի ձեռքի հաղորդիչներ, որոնք երկու շաբաթվա ընթացքում տարվա թե տաք, թե սառը եղանակին գրանցում են ոչ միայն լուսավորության մակարդակը, այլև ֆիզիկական ակտիվությունը։ Սա թույլ է տվել տալ օրգանիզմի վրա լույսի ազդեցության ամբողջական գնահատականը։ Այն երեխաների մոտ, որոնք ավելի քիչ են փողոց դուրս գալիս, կարճատեսությունը ավելի արագ է զարգանում զարգանում։ Բժշկի կարծիքով նույնիսկ զարգացած միոպիայով երեխաների տեսողությունը կարող է լավանալ, եթե նրանք ավելի շատ ժամանակ անցկացնեն դրսում։ Միոպիայի տարածումը դառնում է գլոբալ խնդիր։ Ըստ գիտնականների հաշվարկների, մինչև 2050 թվականը աշխարհի բնակչության կեսը տարապելու է կարճատեսությամբ, աճելու է նաև նրանց թիվը, ում սպառնում է ամբողջական կուրություն։ 7 հաղթանիշ, որոնք մատնանշում են, թե երեխան տեսողական խնդիր ունի։ Ժամանակակից երեխաները գնալով ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում համակարգչի առաջ եւ ավելի քիչ փողոցում։ Այդ պատճառով տեսողության խնդիրներով երեխաների թիվը տարեստարի աճում է։ Ինքը երեխան կարող է չհասկանալ, որ իր տեսողությունը վատացել է, բայց կան մի շարք ախտանիշներ, որոնցով ծնողները կարող են երեխայի մոտ տեսողական խնդիրներ արձանագրել։ Առաջին երեխան նայելիս փակում է մի աչքը։ Եթե երեխան խաղի ընթացքում փակում է մի աչքը, դրա Իրանում ամենայն հավանականությամբ սարսափելի ոչինչ չկա, բայց եթե դա անում է ընթերցելից կամ հերոստացույց դիտելիս, ցանկալի է նրան ակնաբուժի մոտ տանել։ Երկրորդ, երեխան հաճախ է թեքում գլուխը։ Եթե երեխան հաճախ է թեքում գլուխը ինչ որ բան տեսնելու համար, եթե նրա համար դժվար է ուսումնասիրել առարկաները, երբ գլուխն ուղիղ դիրքում է, դա եւս կարող է տեսողական խնդիրների ազդանշան լինել։ Երրորդ՝ երեխան հաճախակի կկոծում եւ տրորում է աչքերը։ Եթե երեխան հերոստացույց դիտելիս կամ ընթերցելիս անընդհատ կկոծում է աչքերը եւ հաճախ առանց հատուկ պատճառի տրորում է, դա կարող է տեսողական խնդիրներ մատնանշել։ Չորրորդ՝ երեխան գլխացավեր ունի։ Օրվա վերջում գլխացավից չափազանց հաճախակի բողոքները եւս կարող են ակնաբուժին այցելության անհրաժեշտություն մատնանշել։ 5-րդ երեխան չի սիրում վառ լույս։ Տեսողական որոշ խնդիրների պարագայում վառ լույսը մարդու համար տհաճ է դառնում։ Օրինակ, որովհետև աչքերի առաջ մուգ բծեր են ի հայտ գալիս։ Եթե երեխան չի սիրում վառ լույս, անհրաժեշտ է ողջել ինչու աչքերը խնդիր ունեն։ 6-րդ երեխան տեսնելու համար մոտենում է առարկային։ Տեսողական խնդիրներ ունեցող շատ երեխաներ էկրանը տեսնելու համար հեռուստացույցին կամ համակարգչին մոտենալու կարիք են ունենում։ 7-րդ երեխայի աչքերը կարմրել են։ Երեխայի աչքերը կարող են կարմրել տարբեր պատճառներով, որոնք միայն բժիշկը կարող է բարձել։ Գուցե վարակ է անցել աչքերի մեջ, գուցե այլ խնդիր կա, այսպես թե այնպես արժե խորհրդակցել ակնաբույժի հետ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն այսօր ապրիլի 26-ն է, օրը 3 շաբթի, տեղական ժամանակով 18:32 րոպե։ Անկախության մոլորակ հաղորդաշարն այսօր ապրիլի 26-ն է, օրը 3 շաբթի։ Տեղական ժամանակով 18-ն անց է 45 րոպե։ Գիտնականները ողրզել են ալերգիայի զարգացման ռիսկը կախված է նրանից, թե երեխան որ եղանակին է ծնվել։ Երեխայի ծննդյան ամիսը մեծացնում կամ փոքրացնում է հետագայում ալերգիայի զարգացման ռիսկը, կարծում են բրիտանացի գիտնականները։ Պարզվել է, որ աշնանը ծնված երեխաներն ավելի հաճախ են բախվում էկզեմային։ Բացի այդ, աշնանային եւ ձմեռային երեխաների մոտ ավելի բարձր է ասթմայի զոհ դառնալու ռիսկը։ Գիտնականներն իրենց հետազոտության համար օգտագործել են ԴՆԹ-ի անալիզի վերաբերյալ էպիգենետիկ տեղեկություններ, որոնք ստացվել են նույն շրջանում ծնված մարդկանց խմբից։ Գիտնականները ողջունել են, որ հատուկ էպիգենետիկ նիշ նիշերը կապված են երեխայի ծննդյան սեզոնի հետ։ Այդ նիշերը ծննդից 18 տարի անց էլ դեռ առկա են օրգանիզմում։ Հետազոտության հեղինակները կարողացել են նաև տվյալ էպիգենետիկ նիշերը կապել ալերգիկ հիվանդությունների հետ։ Բարձվել է, որ աշնանային մարդկանց մոտ էկզեմայի զարգացման ռիսկը գարնանայիներից ավելի բարձր է։ Հետազոտողները պնդում են, որ տարվա այն եղանակը, որի ընթացքում ծնվում է մարդը, զգալի ազդեցություն է թողնում նրա վրա, ներառյալ աճը եւ կյանքի տևողությունը։ Ստացված եզրահանգումները կարող են ինչ որ առումով հորոսկոպ հիշեցնել, բայց ի տարբերություն ավանդական աստղագիտության դրա արդյունավետությունը գիտնականորեն ապացուցված է։ Հետազոտության ընթացքում հայտնաբերված էպիգենետիկ նիշերը կարող են նաև տարվա եղանակի ազդեցությամբ զարգացող այլ հիվանդությունների պոտենցիալ մեխանիզմ լինել։ ինչ անել, երբ երեխան ատամ է հանում։ Փոքրիկի առաջին կատնատամները սկսում են աճել 6-ից 7 ամսեկանում, իսկ 3 տարեկանում երեխան սովորաբար արդեն 20 կատնատամ է ունենում։ Ատամ հանելու գործընթացը երեխաների մեծ մասի դեպքում բավական ցավոտ ու տհաճ է լինում։ Այդ շրջանում շատերի քունը եւ սնվելու ռեժիմը խախտվում է, երեխան դառնում է դյուրագրգիր։ Ինչպես կարելի է օգնել երեխային, որն ատամ է հանում։ Որոշ ծնողներ փորձում են մատները թաթախել սպիրտ պարունակող խմիչքի մեջ եւ այդ մատներով մերսում են երեխայի լնդերը։ Նրանք հավատում են, որ այդպես ալկոհոլի փոքր կանակությունը կոգնի հանգստացնել երեխային, սակայն նման միջոցի դիմել անհրաժեշտ չէ։ Լնդերի մերսումը շատ երեխաների շատ դուր է գալիս, այն հանգստացնում է եւ օգնում ազատվել ցավի զգացողությունից։ Ոստի հենց մերսումը հակացուցված չէ ատամ հանող երեխաներին։ Եթե ալկոհոլային խմիչքներն օգտագործում են միայն մատ նախտահանելու եւ երեխայի բերան վարակ չտանելու համար, դա քիչ թե շատ ընդունելի է։ Բայց այդ դեպքում պետք է շատ զգույշ լինել եւ սпасել մինչեւ ալկոհոլը ցնդի մատի վրայից, որից հետո միայն մերսել երեխայի լնդերը։ Այդ մեթոդի հիմնական խնդիրն այն է, որ այդ դեպքում ալկոհոլի քանակության չափաբաժինը որոշել գործնականում հնարավոր չէ եւ բնականաբար անցանկալի է, որ երեխայի բերանն ալկոհոլի զգալի քանակություն ընկնի։ Եթե մատի միջոցով երեխայի բերանն ալկոհոլ է ընկնում, դա անթույլատրելի է եւ կարող է բացասաբար ազդել երեխայի առողջության վրա։ Ալկոհոլի մեջ թաթախված մատներով լնդերը մերսելու փոխարեն դեմ պետք է հանգստացնող քսուկներ օգտագործել, որոնք անհրաժեշտ քանակությամբ հանգստացնող ու ցավազրկող նյութեր են պարունակում եւ չեն վնասի երեխային։ Շատ փորձառու մայրեր լավ գիտեն այդ քսուկների անունները, քանի որ ատամհանող երեխան փորձում է ծամել ամենը, ինչ ընկնում է ձեռքը, շատ մասնագետներ համարում են, որ ավելի լավ է նրան դեղատնից գնված հատուկ ծամելու առարկա տալ։ Այդպիսի իր կարող է լինել օրինակ ատամների ռետինե օղակը։ Այս դեպքում ամենակարևորն այդ իրը վարակազերծելն է, որ เป զի երեխային հեռու պահել մանրեներից։ Դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը այս պահին լսենք Միշային փոքրիկ Ղարաբաղցի աշխարհի մի փոքրիկ քաղաքում մի պաստղալ է ապրում ով ամեն օրի սիրաճախ չկա այդ հանդիպման է շտապում ու դպրոցի բակում կան դիմարցի այգում միշտ եկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խախում Ձերքս պապուկ մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար Որ մեջապես կեզ ասեմ կեր սիրում եմ, բայց ապսոս դու չեկար մարդուն Ձնողներից կոթակուն տեսակում են ապակուն Փողջին, խարաբաղջին, եկավայջին Որ կեզ ասիր, լսիր, լավի մացիր Կեզնից բացիր, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի Ոչ մի դեպքում մաղջիկ հասկացիր կեզ չան տոնին նեղասնեն Իմ այս խոսքերը իշի ես պահից շատ շատ օրեր տեր կասնեն Մեծ կդանա մի օր, մեծ ուրոք հսոր Բաս թե լինի հարկավոր կկվեմ ես սենց այսօր Ես սովորել եմ հողիս ծնովից իմ խոսքի տեղը լինել Ու բացարվում է, որ ազ բարելից ես երբև է հետ կա կողկանաս, քո կողքին կականաս լուշտ նրամար, փոքրի, սարաբաղցի, եկավացի, Երեխաներ մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից Խ տառը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզուներ, բարեր են ստեղծում անսպար, երբ կոչվում են տար, ամեն տար իր կուբենի յուր գնա բոլորի տուն եւ դարձի մի տուն քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բազում այ գուբեն է հայկական քո հայոց լեզուն շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս Այ բուբենը հայկական պետք է իմանաս Այ բուբենը հայկական պետք է իմանաս Խոտերի մեջ խրացնում էր խոսուկը քնած Երազի մեջ նա տեսնում էր խոսի խորոված խորականից ազնացա, ոսուկը խրոված, ջուրխը մեծ և երասի վրա մի լավ կնդաց, և նորից պարգեց խոսուկը խոդերին խոնավ, խատարի մասին երաս տեսա, Նա տեսավ խմոր է խեն և մի ապսեխավյար, թե ինչպես մութը ընկավ գիշեր վազա, ավարտվեց խոսն արտնասա, խտարով խոսքես շատ իմացա։ Սիրելի մայրիկներ եւ փոքրիկներ, մինչ բարի գիշեր մաղթելը ես ձեզ համար կկարդամ Հանս Քրիստիան Անդերսենի Արքայադոստրա Սիսերահատիկի վրա հեքիաթը։ Կար չկար մի արքայազն կար։ Նա ուզում էր ամուսնանալ մի արքայդստեր հետ, միայն թե իսկական արքայդոստր լիներ։ Շատ աշխարհներ ման եկավ արքայազնա, որ เป զի իր ուզածը գտնի, բայց իզուր։ Արքայդստրեր շատ կային, բայց իսկական արքայդոստր էին նրանք, թե ոչ ոչ մի կերպ բարձել չէր կարողանում արքայազնա։ Բոլորն էլ ինչ որ մի պակասություն էին ունենում։ Եվ ահա նա տուն վերադարձավ շատ վշտացած, չէ որ շատ էր ուզում իսկական արքայդոստր գտնել։ Մի անգամ երեկոյան եղանակը խիստ վատացավ։ Որոտում էր ամպրոպը, փայլատակում էր կայծակը, Անձրևն այնպես էլ թափվում, ինչպես դույլով ջուր թափես։ Ահա այդ ժամին քաղաքի դարպասը բախեցին եւ ծերունի թակավորը գնաց բանալու։ Դարպասի առաջ կանգնած էր մի արքայդոստր, բայց Տեր Աստված ինչի էր նման նա։ Ջուրը հոսում էր մազերից ու հագուստից, լցվում մաշիկների մեջ եւ դուրս հոսում կրունկներից, բայց նա ասում էր, թե ինքն արքայդոստր է։ Դա մենք ինքներս կստուգենք, մտածեց Սերթագուհին, բայց ոչինչ չասաց, մտավ ննջարան։ Այստեղ նա մահճակալից հավաքեց բոլոր ներքնարկներն ու բարձերը, տախտակի վրա մի սիսերահատիկ դրեց, հետո այդ հատիկը ծածկեց 12 ներքնակով, իսկ ներքնակները թևերի վրա էլ 12 հատ վերմակ դրեց, որոնք լցված էին փափուկ բումբուլով։ Արքայադստերը պարկեցրին այդ մահճակալին եւ նա ամբողջ գիշերն այդտեղ պարկած մնաց։ Արավոտյան նրան հարցրին, թե ինչպես քնեց։ Օ, սոսկալի վատ, ասաց արքայադոստը, ամբողջ գիշերը համարյա աչքս չեմ փակել։ Աստված գիտե, թե ինչեր էր ընկել իմ անգողնու տակ։ Ես պարկած էի ինչ որ մի կոշտ բանի վրա, եւ հիմա ամբողջ մարմինս կապտուկներով է ծածկվել։ Ուղակի սարսափելի է։ Ահա այստեղ բոլորը հասկացան, որ դա իսկական արքայադուստր է, չէ որ նա 12 ներքնակի ու 12 վերմակի տակից էր զգացել էր Սիսերահատիկի կոշտությունը։ Այդքան քնքուշ եւ զգայուն կարող էր լինել միայն իսկական արքայադուստը։ Արքայազնը նրան կին վերցրեցին են, վերջապես չէր կասկածում, որ իսկական արքայադուստր է գտել, իսկ Սիսերահատիկը տարանդրին թանգարանում, եւ եթե որևէ մեկը չի գողացել, ուրեմն ոչ միայն հիմա էլ դրված է այնտեղ։ Եթերից մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկ Բաբայան կհանդիպենք մեկ ամիս հետո։ Միշտ հանդիպում եթերում։